الحمد لله يا رحمن علمت القرآن وجعلته تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمحسنين وصلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم إن للمتقين مفازا وقال أيضا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد enyi waja watukufu wa Kiislamu baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupeleka salamu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwanzo na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwani Mwenyezi Mungu anasema inna lilmuttaqina mafaza wacha Mungu ama watu ambao wanamwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hao ndio watakaofaulu kwa hiyo kufaulu kwetu hapa duniani na kufaulu kwetu kesho mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kuna madana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala pia akatusisitiza katika aya nyingine aliposema man amila salihan falinafsi atakayefanya wema anajifanyia nafsi yake mwenyewe waman asaa alaiha na atakayefanya uovu anajifanyia mwenyewe wama rabbuka bidhallamin lil'abid wala hana Mola wako sifa kudhulumu viumbe Mwenyezi Mungu sio dhalim ukifanya wema atakulipa wema ukifanya ubaya atakulipa ubaya kwa hiyo tufahamu utakachokifanya ujira wake utakurudia mwenyewe kwa hiyo nakuhusieni juu ya jambo zito la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuhusieni nyinyi pamoja na kuhusiana nafsi yangu leo tupo katika Ijumaa na Ijumaa letu leo tutazungumzia mada iliyobeba anwani kwa nini umma wa Kiislamu tunahitaji khilafa na khalifa kwa nini baadhi yetu hatuelewi nini maana ya khilafa wala nini maana ya khalifa mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya jitihada usiku na mchana akaasisi utawala wa Kiislamu wa mwanzo pale Madina utawala huo wa mtume ukaitwa ad-daulatul nubuwa na mtume akaishi kwa miaka kadhaa akafariki kisha nafasi yake ikatawazwa khalifa oh, Abu Bakar as-Siddiq khalifa wa mwanzo wa Waislamu kutoka hapo utawala ni ukawa ni wa Kiislamu ni wa makhalifa akitoka huyu anakuja khalifa huyu tunapozungumza khilafa tunazungumzia utawala wa Kiislamu wenye kutawalisha sheria zote za Muumba Subhanahu wa Ta'ala ukamilifu na anayetawalia anayesimamia khilafa ama utawala wa Kiislamu anakuwa mtume inakuwa daula tunubua mtume akiwa yupo anakuwa khalifa na inakuwa daula khilafa leo mtume hayupo baada ya kuondoka mtume ndio ikaja khilafa ambayo ilikuwepo katika mgongo ardhi mpaka tarehe tatu mwezi wa tatu mwaka 1924 sambamba na mwaka wa Kiislamu e, tarehe 28 Rajab mwaka 1342 Hijria zama zote nyuma haikupatikaniwa umma wa Kiislamu umeishi bila ya khilafa na wala haikupatikaniwa nyuma wana waislamu wakaishi bila ya khalifa haikupatikani wazama waislamu waliishi bila hadithi hii masahaba walielewa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume anasema kanat tubanu israila tasusuhum al-anbiya wana wa israeli wanasiasa wao walikuwa ni manabii kullama halaka nabiyun halafa nabii kila anapoondoka mtume huyu anakuja mtume huyu wa innahu la nabiyya ba'di mtume akasema baada ya mtawala mimi mtume au mwanasiasa mimi mtume hakutokuwa na mtume tena watatakunu khulafa watakuja mahalifa qalu wakasema maswahaba kutuulizia swali sisi fama taamuruna ya rasulullah unatuamrisha nini wewe mtume wa Mwenyezi Mungu haba Mtume sallallahu akawajibu fu bi bai'ati al-awwal al-awwal tekelezeni ahadi ya utiifu bai'a kwa mtawala Islamu kwa mmoja badala ya mwingine anapoondoka huyu tu msikawie mpatieni mwingine anapoondoka huyo mwingine msikawie mpatieni mwingine ndio maana ya fuu alifaa hiyo tumika hapa ni ya chap chap haraka ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki masahaba radhiallahu anhum kwa kuelewa agizo la mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza walitanguliza mchakato wa kumpata khalifa kabla ya kutanguliza jeneza ya mtume sallallahu alaihi wasallam Omar bin Khattab radhiallahu anhu wakati anakaribia kufa akawachagua watu sita wote wakiwa wamebashiriwa pepo akiwaambia mmoja kati yenu awe khalifa mtafanya mchakato lakini mmoja kati yenu awe khalifa na akawapa maelekezo ikiwa mmoja kati yenu ni sababu ya kutokuwepo khalifa basi huyo mtu ambaye ni sababu kati yenu nyinyi ya kutokuwepo khalifa muweni masahaba walikaa kimya kwa sababu Omar bin Khattab alikuwa amesimama katika wahi katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na haikuwa matamanio yake yeye na wala haikuwa ni maradhi kwake yeye bali alifahamu uzito wa kuwepo mtawala wa Kiislamu kwa nini sasa umma wa Kiislamu leo tuhitajia khilafa na khalifa moja ni kuhukumiana kwa sheria zote za Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu anasema wa anihkum bainahum bima anzala Allah wala tattabi ahwaahum wahdharhum an yuftinuka katika sura maida Mwenyezi Mungu anaagiza anasema kumwambia mtume wa anihkum bainahum tawalisha sheria baina yao bima anzala Allah ma ilokuja hapa ni min sighatil umum ni katika matamshi ya kijumla bima kwa yale yote anzala Allah aliteremsha Allah subhanahu wa ta'ala yani haturuhusiwi kufuata sehemu na sehemu nyingine tukaitelekeza bali tunatakiwa tufuate Uislamu wote na Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake na atuambia umma wa Kiislamu kwa sababu khitabu li rasuli khitabu li ummati anapozungumzishwa mtume ndio umezungumzishwa umma wake maadamu haijaja kauli ya kufunga inayoonyesha hii ni amri ya mtume peke yake kama ilivyokuja amri ya kufunga katika wake wengi ikaja khalisatan la kwamba hii ni haswa tu kwa kweli Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume aliruhusiwa kuoa zaidi ya wake wanne kama uswali katika saumu ni kwa mtume peke yake kwa hiyo hii maadamu anazungushwa mtume na haijaja kufungwa ni kwa umma mzima wa Kiislamu wa alihkum bainahum bima anzala Allah tawarisheni sheria kwa yote amteremsha Mwenyezi Mungu tena wala tatabi ahwaahum na wala msifuate matamanio yao au yao watu gani ni watu ambao hawakutakeni kheri watu ambao wako kando na mfumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahadharhum an yuftinu jitahadharini nao wasije wakakufikirisheni mkaacha muongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo amri ya mwanzo ama jambo la mwanzo kwa nini khilafa iwepo ni sisi waislamu tuweze kutawalisha sheria zote za Allah katika mgongo wake na kusiwe na uzito wakati wa kutekeleza amri na sheria za Allah katika nyoyo zetu Mwenyezi Mungu jambo hilo akaliambatanisha na imani akasema fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhajjimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qawait wa yusallimu taslima fala wa rabbika na hapa kwa dhati ya Mola wako la yu'minuna hawajawa waislamu wa kisawasawa hawa hawajasilimu hatta yuhakimuka ma shajara bainahum mpaka wakufanya wewe Muhammad kuwa ndo hakimu kwa yale ambayo wamepishana wametofautiana baina yao baada ya kupitisha hukumu ya Mwenyezi Mungu thumma la yajiduna fi anfusihim haraja mimma qadayt kusiwe na uzito katika nafsi baada ya kupitishwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala huu ndio umuhimu wa mwanzo na wa kipekee wa kuwepo serikali ya Kiislamu khilafa na kuwepo khalifa wa Kiislamu ni kuhakikisha tunaweza kutabikisha sheria zote za Allah kizungumza khilafa tuzungumza alquran na al al-Qur'an hii sio matulia sio ile inayosomwa katika ndimi ni ile inayotabikishwa kivitendo katika matendo tangu kuondokaniwa kwa utawala wake imekuwa Qur'ani hii haithibitishwi kivitendo ilhali Mwenyezi Mungu anasema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan mwezi wa ramadhani ndiyo imeteremshwa Qur'ani ili kuongoza wanadamu wote ili kumuongoza anayemwamini Mwenyezi Mungu na asiyemwamini Mwenyezi Mungu hii ni nukta ya kwanza nukta ya pili kwa nini tunahitaji khilafa ili tuwe na kiongozi mmoja wa Kiislamu ambaye tutampatia bai'a ahadi utiifu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man khala yadan mwenye kujivua antaa akaacha kumtii mtawala wa Kiislamu yani khalifa Mtume anasema la ya Allah يوم القيامه la hujjata la atakutana Allah siku ya kiyama mtu wa sampuli hii hana hoja hana cha kujitetea kuna utawala wa Kiislamu silaha inadhibitishwa kisha mtu hana mpango na kufuata kumfata kiongozi kumfata mtawala wa Kiislamu Mwenyezi Mungu mtume anasema atakutana na Mwenyezi Mungu mtu huyo hana hoja kisha mtume akasema wa mata walaita fi unuqihi bai'a mata maita jahiliya atakikufa hajatoa katika shingo yake bai'a kiapo cha utiifu kwa mtawala wa Kiislamu mata maisha kwenye atakuwa amekufa kifo cha kijinga kifo tukiwa na madhambi mengi sehemu kubwa katika Uislamu hakiutabikisha ni kama zama za ujahiliya kabla ya Uislamu watu wakizika watoto wao wakiwa wa hai kwa hiyo vipo vitakuwepo ya kijinga tunakufa ya kuwa sehemu kubwa ya sheria za Allah hazijatekelezwa ndio maana ya maisha jahiliya kwa hiyo lazima kuwepo na mtawala mmoja wa kiislamu ambaye waislamu watampatia baia leo magharibi na mashariki mwa ulimwengu waislamu hawana mtawala huyu ambaye amefikiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam katika sifa hii ambayo tumeizungumza hayupo tuko mamilioni kama sio bilioni ya ulimwengu wa Kiislamu ila hali mtume atoa maelekezo za dhaabui hadi khalifataini faktulu akhiruhuma ikiwa kuna makhalifa wawili basi mmoja uawe maana khalifa ni mmoja mtawala Islamu ni mmoja atakayeunganisha Uislamu wote leo mtawala huyu hayupo ndio si ajabu kuonekaniwa kukosekaniwa kwa mtawala wa islamu leo biladi za Kiislamu zikawa ni zenye kugawana ule umoja wa umma wa Kiislamu umesabaratika wa magharibi walifahamu hisa yetu na umoja wetu uko chini ya dola yetu wakaangusha khilafa yetu wakazigawanya biladi zetu na wakahakikisha ule umoja wetu unaotokamana na itikadi yetu ya Kiislamu unaoanganisha waislamu wa Kuwait waislamu wa Tunis waislamu wa Misri waislamu wa Tanzania wa Kenya unaoanganisha wakahakikisha na msimamo huo pia waislamu wanakuwa tofauti tofauti kwa hiyo waislamu tukagawanywa katika biladi zikasimamishwa bendera zikasimamishwa ah, nyimbo za ki, za kitaifa kila mmoja kinashibisha na biladi yake na mchoro wake ule umoja ukawa ni wenye kufubaa siku hadi siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun mimi inna hadha inna hadhihi ummatukum ummata wahid umma wenu ni umma mmoja wa ana rabbukum fa'budun ndio leo miongoni mwa misiba mikubwa inayotukumba kwa Waislamu kwa kukosekana wa khalifa si ajabu umma huu mmoja alousifu Mwenyezi Mungu kwamba huu ni umma mmoja wa ana rabbukum fa'budun wakaingia katika Ramadhani huyu ametangulia huyu anapata nyuma hatukatai kuna swala la ikhtilafu ndani yake swala la rai za wanazuoni tofauti tofauti lakini mwisho ni nani anayefunga rai kwa umma mzima wa Kiislamu ikawa amri hiyo na rai hiyo ni wajibu kuifuata hata kama imekhalifu rai yako kaulu imam yazda'u silah kauli ya mtawala wa Kiislamu ndio inaondoa mizozo na migogoro leo mizozo yetu ya mwezi nani atakayeimaliza nani atakayetatua miaka itakwenda miaka itarudi tutaingia ndani ya Ramadhani bila ya khilafa bila ya khalifa tutakuwa tukizozana kwa sababu hakuna yule wa kukata shauri katika jambo hili kama kuonyesha umma wa Kiislamu umma mmoja na una kiongozi mmoja بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم وادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى نقصني تينا نقصني أنا صيام اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى ومرة أخرى kwa nini tunahitaji khilafa na khalifa ndio kutuba yetu ya leo miongoni mwa sababu msingi za kuhitajia khilafa na khalifa ni kuhifadhiwa kwa matukufu ya kiislamu ikiwepo damu za Waislamu zinazomwagika ndani ya Syria zinazomwagika ndani ya China zinazomwagika ndani ya Palestine na kila kona katika mgongo wa ardhi damu ya ni kwa damu dalili damu hii inahitaji wa kuihani damu hii inahitaji wa kuitetea yuko wapi mtawala wa ambaye alikuwa akihani hadi matukufu na damu na damu za Islamu Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza mwenyewe alipokashifiwa mwanamke katika soko la Bani Quraiza aliwafunisha Mayahudi wa Bani Quraiza ndani ya Madina kwa jeuri yao hiyo ya kumkashifu mwanamke ambaye ni heshima mwanamke anahitaji kuhifadhiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alizuia msikiti ambao ulikuwa ni msikiti wa fitna. Usijengwe. Leo kuna misikiti mingapi ya fitna? Au hakuna? Bila shaka itakuwepo tu. Kama mtume alizuia, ni nani wa kuamuru huu usijengwe, huu ujengwe? Mtume sallallahu alaihi wasallam mahalifa wake waliweza kutoa majeshi kuhifadhi sheria moja ya Allah subhanahu wa ta'ala itekelezwe kivitendo zaka Omar Abu Bakar Siddiq alitoa jeshi kwa ajili ya watu walioasi amri ya kutoa zaka leo ni amri ngapi zinaasiwa za Mwenyezi Mungu zitekelezwe ni nani wa kuzisimamia ni sheria ni kitu kitukufu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam mara kadhaa twasikia tukatokea huyu akimtusi mtume ndani ya ya ya ya, ya, ya Ufaransa mara huyu ndani ya India anatokea huyu anachoma Qur'ani ndani ya Denmark mara huyu ndani ya Nazareth na wengineo na mengineo yanayofanyika katika kuchafua matusi kuchafua matukufu ya Kiislamu ni matukufu mangapi yanadharauliwa yanatukanwa leo leo Masjid al-Aqsa iko mikononi mwa Mayahudi wanaamua muda wote na wakati wote wafanye chochote wanachokitaka lakini pia khilafa na khalifa kwa ajili ya kuhifadhi maadili na jamii kwa ujumla leo twashuhudia jamii za kimagharibi hazijachoka kutuletea mademokrasia ambayo ni uvundo na yasiofaa katika umma wa Kiislamu lakini hawakutosheka na sisi kuifuata tu bali wanataka tuibebe kiitikadi na kiimani tuibebe ndani ya moyo sasa wanatuletea ile zake ya kidemokrasia yenyewe mafikira ya kimshoga LGBT leo ndo wanapigwa promotion na wapo viongozi wakubwa katika makanisa katika wanasiasa wakihusika na haya miongoni mwa watawala katika baadhi ya biladi wake zao ni wanaume basi ni namna gani ya maadili yalivyoharibika hivi nani anahitaji kijana wake wa kiume akashiriki ndoa ya kijana wake wa kiume nani anahitaji hivyo leo maadili yamekuwa duni yameporomoka ila hali zama za utukufu wa Islamu watu kwa Waislamu walikiapata maadili ya Uislamu wasiokuwa waislamu walifuata uadilifu ndani ya utawala wa Kiislamu leo haupo jamii inaharibiwa mwanamke anataka uhuru wa kuwa na mwanamke mwenzake kinyumba mtu anataka uhuru wa kubadilisha ma, maumbile yake na huu wetu unaitwa uhuru na haki za binadamu ukiona neno zuri limekuja mbele haki za binadamu lakini hii ni sentensi maalum yenye maana maalum ambayo wamekuja na wao magharibi na lengo ni kupingana na amri za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo waislamu ule umuhimu wa kuwepo khilafa na khalifa ni kwa ajili ya kuhifadhi hizi jamii na maadili mwisho wa kuhitimisha ni wito kwa mashabaha wa umma huu yani vijana kwa wakubwa kwa wadogo wanaume kwa wake wote kwa ujumla tunatakiwa tufahamu Uislamu ufahamu sahihi ufahamu ambao unaozaliwa kutokamana na itikadi yake itikadi ambayo imejenga mahusiano baina ya mwanadamu kwa msingi wa itikadi ukajenga mahusiano baina ya mwanadamu na nafsi yake kwa msingi wa itikadi kwa msingi wa itikadi ukajenga mahusiano baina ya mwanadamu yeye mwenyewe na muumba wake kwa msingi wa itikadi hiyo ukajenga mahusiano baina ya mwanadamu na mwanadamu wenzake kwa msingi wa itikadi hiyo ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah na kwa msingi wa itikadi hiyo ndiyo itakayoweza kutatua na kumaliza matatizo yote ya mwanadamu ya kiuchumi, ya kisiasa, ya kijamii yani kufahamu kwa maana Uislamu ni mfumo kamili wa maisha wanadamu ambao unahitaji kutadikishwa kivitendo na kufanya kazi kitu kufahamu na kufanya kazi pamoja na wanaofanya kazi ili kurejesha tena serikali ya Kiislamu na hii ni fursa ya kihistoria amali hii ya kufanya kazi kusimamisha utawala wa Kiislamu aliifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake alkiram masahaba zake watukufu kafanya ndani yake wanaume wanawake watoto wakubwa fanya alia kwa na mdogo akafanya masumaji ya bihadia na wengineo katika wanawake wa zama zile na katika wanaume kina Abubakar Siddiq wakina eh, Hamza walifanya amali hii ya kusimamisha utawala wa islam na leo amali hiyo ndio tena serikali ya Islam imeangushwa haipo tuna jukumu la kuelimisha mtume anasema ثم تكون khilafatan ala minhaji nubuwa thumma sakata alipozungumza utawala Kiislamu akasema kisha atarudi tena khilafa kwa njia mtume kisha mtume akanyamaza kunyamaza maana yake hakutokuwa tena na amali hii kwa mara nyingine kwa hiyo amali hii mwanzo kutangulia masahaba then watakaofanya kazi sasa hivi pamoja na wanaofanya kazi wataandikwa katika historia kwamba hawa ni katika wale waliofanya kazi kusimamisha utawala wa Kiislamu wa pili aliobashiri mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo wito kwa mashababu wa umma huu kwa vijana kwa wakubwa wazee kwa wadogo kwa wanachuoni wote tufanye kazi kwa ajili ya kurejesha tena maisha ya Kiislamu na tufahamu kilichotengeneza dunia ndicho kitakachotengeneza إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم عجلنا بالخلاف اللهم عجلنا بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهلها وتذل بها الكفر أهلها يا الله يا الله ما لنا غيرك يا الله يا الله يا الله ما لنا رب سواك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا تقبل دعاءنا وأصلح أحوالنا واجعلنا من المقربين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا